colero, ciu di povas esti utila? Plei multae homoi consideras coleron kiel negativan senton. Feliciae estas la patsigandoi, textas la Evangelio lao Mateo. Colero estas ia veneno, kiun ni englutas, esperante che aliulo mortu, scribis Shakespeare pro ciu minuto de colero ni perdas felicia in secundoin, opiniis Somerset Maugham. Cai tamen colero estas universala sento, cai oni apenau povus trovi homon quiu neniam sentas coleron. Cai, se tia sento en iai circunstansoi estas comuna al ciui homoi, tiam indas pensi che gi evoluis en la homa spezio pro ia cialo. Eble gi plenumas ian funccion suffice gravan por la conduto, la cogno capablo, cae la capablo solvi problemoen. Char sciencistoi ne estas moralistoi, ili decidis esplori la obiectivan signifon de colero por la Roma vivo. En sociae inter relatoi, oni iam de longes sias che colerei reagoi causas con gruain condutoin de aliei homoi circa o la colerullo. Temas pri la socia signifo de colero. Se tu colero povas havi ian signifon en pure individuae soletzae travivajoe, Ciu di povus esti fenomeno indicanta objectiva in celoina? Usona faca revuo just publicigis interesan esploron quiu montras che colero pliigas la efficetson de homoi fronte al iai defiai problemoi. Por sia esploro, esploristoi usis voluntuloin cae diversain testoin. En unu studo, ili devis formi vortoen per cunigo de mixitae literoi. En dua studo, ili devis plenumi nefacilaen calculoin. En tria studo, ili devis venci malfacilajoen en videoludo. En ciui tiui experimentoi, anta ol comensi la solvadon de problemoi, La volontuloi devis rigardi bildoin neutralain, fotoin de cuco, exemple, au bildoin cioi povis causi emozioin, malgioion, amusigion, au coleron. Montrigis che volontuloi rigardintai colerigain bildoin solvis pli effice sia in problemoin, compare con la aliae. La esploristo concludis che emozio in on ne simple rigardo kiel positivan au negativan. Depende de la situazioi, la tiel nomatai negativai emozioi povas esti efficae cae favorai. Bonfaroi cae mal bonfaroi de colero, exemple, dependas de la momenta celo. Compreneble, se colero farigias tro ofta au tro intensa, gi povas transformigi en dangere malsanigan factoron. Oni nomas tion cronica colero. Sed la vera granda problemo estas tio, quiam colero transformigas en malamon. Cetion oni devas nepre eviti, ciui consentas.